Urtarria kamasei gaur osteguna da eta hau berrion albistegia duzue, berriozar erratiaren albiste emankizuna, ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia xabi. Upenek nabairen gestioa udalaren sorigaiztoa izan dela uste du. Atzo kaleratutako ohar batean helarazi zuen UPNek oraingo udalaren gestioarekiko kritika honetan regionalistek hiru urteren bueltan lau milioi euro gastatu izana kritikatzen dute baita aurrezkia sortzi milioitik lau milioi eurora jaitsi izana UPN gainera kirol zerbitzuko tasen igoerarekin kesu igoera horrek bizilagun guztiengan eragina duelakoan justuki kirol zerbitzuen tasen igoera ekin irabaziak kanditzea, kritikatzen dute erregionalistek eta bestetik, oharrean irakur daitekenez, berriki lan nabairen ekipoaren inguruko ez osatutako kirol gestiorako merkataritza elkartetzat jotzen dute upen eta rek eta azkenik konposekin etorririk, bat etorririk, gastua murriztu eta irabaziak handitu behar direla aldarrikatu dute kaleratutako oharrean. Atzo Labarga peinan egin beharreko etxe kaleratzen inguruko izketaldia bertan bera geratu zen. Atzo bai asteazkenarekin egin beharreko izketaldia bertan bea geratu zen. Eta hala ere Labargaren eunaren prestaketak horretan darraite oraingoz larun batean Labargatarrak bazkaria eta ostekoarekin monologo ez lagunduriko tartea izango dutela ezaguna da atxaldean txikientzako globofexia tailerra trikipoteoa eta pintxopoteoa gau aldean ordea Luciano Shows musikariarekin gau pasea horixe labargaren egunerako prestatu dutena. Bere mintzaldearekin aurrera egin zutenek, Ateneko, ateneko tarrake izan ziren, Berriozarko Ateneoak antolaturiko izketaldian amagos pertsona inguru bildu ziren eta ordu luzez, e, ordu bete luzez krisiarekin emandako ikaskuntzen inguruan ausnartzeariak zioten kapitalismoaren eraginaz, represioaz, mobilizazioaz eta antolatzea alternatibetaz ere aritu ziren e, izketaldiaren ostean, txema berrok hainbat deklarazio intzituen eta hortxe entzunga ditugu. Pues, hoy hemos tenido un debate, era un debate interno, imponente, eso, que es uno de los objetivos del Ateneo, que, que seamos capaces de discurrir y ponernos y poner en común eso que discurrimos, que nos esforzamos en discurrir, eh, lo, hemos tenido sobre si la crisis eh, estamos aprendiendo algo de ella, ¿eh? de una situación tan cambiante. Bueno, han salido, pues eso, opiniones muy diversas. Yo creo que ha sido un debate rico, participado y que, bueno, que es una, una buena experiencia. Eta larun batarekin zorrokako bazkideen batzarra. Larun batarekin arratsaldeko seietan kulturgunean ingo da zorrokarien asamblada. Honetan aurreko urtearen balorazioa eta urte berrirako planifikazioa egingo da zorrokaria arditxo eta baita zorroka taldeari da okionean zorrokaren egoera ekonomikoa eta euskara sustatzen duen beste taldeekiko harremana ere izango dira aipagai asambladan. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain, zer dio gaurko iragarpenak garazi. Zerua odeitxu egongo dela xabi erdi mailako odiak eta goio deiak nagusituz. Noiz behinka, prezipitazio txikia ingo du, bereziki egunaren lehenengo partean, nego mendebaldekoa zebizia, ibiliko da, gaur ere, bolada, gogorrekin eta temperaturei daukionez maksimoak gutxi jaitsiko dira xabi. Eta hau da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan berrioza erratiaren sintonian FMko un puntu edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.